السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقول المؤلف وفقه الله تعالى فضيلة الشيخ عادل الحمد وفقه الله في كتابه عمدة المرأة في الحديث الحادي والثمانين الحادي والثمانين حديث ثمانين موجة كتيك حديث مئة موجة لوني ثمانين موجة ذكر العنوان مهم جدا أسمى استعيني على إنجاز مسؤوليتك بذكر الله إنه عنوان يليك استعيني taka usaidizi taka usaidizi ewe mwanamke ala injazi mas'uliyataki kwa kutekeleza masulia yako bidhikrillah kwa kumtaja Allah kwa hiyo hii unwani anatuambia kwamba mwanamke akona masulia. Hakorebwe kwamba yuko free la yuko na masulia nyumbani kwake. Sasa akwambia kipindi unatekeleza majukumu yako ya nyumbani kama mwanamke istaini bidhikrillah taka usaidizi kwa Allah kwa kumdhukuru kumtaja Allah utaona zile kazi zako za nyumbani umezifanya kwa haraka haraka na hautochoka na hili ni jambo pengine ukimwambia mwanamke au mwanamume zako na sasa eh sasa mambo gani ha? Eh? la la la la la wallahi jarib tara albarakata fi haya ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ni maneno ya as-sadiq al-masduq hatuna shaka nayo wewe jaribu mwanamume hii unwani imeweka kwa uslubu ya mwanamke kwa sababu kitabu cha soma ni kitabu cha mwanamke wala hata mimi mwanamume katika hukumu yangu ya kazi za nje lau nitaleta adhkar hizi mtume alifundisha wallahi atakuwa sahali <clears throat> na sitachoka utaona umefanya majukumu yako bila ya kuchoka na mwili haukutaabika kwa nini asir nini siri ni kwamba umemdhukuru Allah Allah amekusaidia ukafanya majukumu yako hata kama mazito bila ya kuumwa bila ya kuchoka kwa sababu mambo yote yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala uzito wepesi Allah ndo anayetupa mazito na anayetupa mapesi kututahini subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ukichukua usaidizi kwake kwa kumdhukuru yeye kwa majina yake hii ina maana umemuomba mwenye nguvu akusaidie Allah atatia nguvu kwenye mwili wako na atatoa uchovu kama ni mwanamke nyumbani kwake au ni mwanamume nje na dalili ya hii masala ni hili tukio hichi kisa kilitokea <clears throat> wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye ndio alifundisha hivyo an Ali radhiyallahu anhu Nimepokea Ali radhiallahu anhu Ali yasema anna Fatimata بنت رسول الله أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن علي aelezea ile tukio kuhusu mke wake Ali radhiallahu anhu wasema anna Fatima radhiallahu anha Fatima ambaye ni binti ya mtume ambaye ni mke wake ishtakat alishtakia kwa babake mtume ma talqa min arraha mimma tathan ile uchovu na taabu anayopata kwa kutumia kiwe kiwe kupaza tathan ni kupaza nafaka kiwe wajua kiwe kiwe zamani kwa lina mawe mawili jiwe chini katikati na tundu na kwa kigongo jiwe chini jiwe juu alafu inawekwa mshiko na mwanamke anasokota anapararua kupararua kama mpojo kama mkunde kama mfivi simpe mtu na mbegu zingine anapararua kwa ile kiwe huitwa raha kiarabu ni kiwe sasa kuna mashine zamani hakualina mashini ni hiyo mawe mawili mazito mwanamke atapararua asage asage kama ni mtama mahindi atasaga pojo kisha wanapika wanakula sasa Fatima alikuwa amechoshwa na ile kazi ya kusaga zile nafaka kupararua zile nafaka kutengeza chakula cha mumewe na watoto wake yani ile kazi imemtaabisha <clears throat> na ilikuwa imemtaabisha sawa sawa si kwamba timu mchezo bali imekuja kwenye riwaya nyingine kuelezea zaidi alichofanyika Fatima imekuja katika riwaya inda Ahmad wa Abi Daud wa ghairi kwamba Ali radhiallahu anhu alimshtakia mkewe yeye ndo alianza kushtakia akamwambia Fatima laqad sanautu laqad sanautu حتى اشتكيت dhahri ali amwambia mke wake radhiallahu anhuma laqad sanautu sanautu inatokana na kilma cha asania na asania ni yule ngamia anayefungwa maji akavuruta kwenye kisima anazunguka kisima huko anavuta maji hayawani wa kuchota maji anafungwa zile madebe ya maji alafu lengamia nazunguka anazunguka anapandisha maji huitwa sania sasa alikuwa hakuna ngamia ni mpaka achote yeye kwa mkono ainame achukue zela lile la kuteka maji ainame na kamba avute kwa eh? Asa Ali asema laqad sanautu nimechota maji kisimani yani kwa ujira analipwa ni kazi yani mtu akwambia shamba yangu ni nyoshee uende tukwendoo na roda na na kamba ungize kisimani uchote ukenda ukinyosha uchote ukenda ukinyosha hii ndio kazi yako kufanya radiyallahu anhu warḍah asema laqad sanautu nimechota maji kisimani kwa ujira <clears throat> hatta shtakat dhahri mpaka mgongo wangu waniuma mgongo wangu waniuma na Ali radhiyallahu anhu nani mmoja katika makhalifa wanne na mtume alisema kuhusu Ali nini rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu apendwa na Allah Allah ampenda Ali na mtume ampenda Ali lakini si aibu alichota maji kwa ijara kwa kuajiriwa kwa mgongo mpaka mgongo kamuuma kwa kubeba maji kwa mazela akienda kinyosha shamba hii haikumpinga yeye kuwa kipenzi cha Allah wala kipenzi cha mtume Allah haangalii dunia haangalii dunia anaangalia dini na takwa ya mtu sasa Ali alipomwambia mke wake hivi na Fatima naye akamjibu akamwambia faqalat wa ana na mimi wallahi laqad tahantu nimesaga hizi nafaka kwa ishikiwe hatta majalat yadai yadaya hatta majalat yadaya mpaka mikono yangu imefanya ngudi waiwa ngudi ukisaga kitu kwa, kwa kizito kibeba kitu kizito au kazi ngumu mikono ufanya malengelenge ile ya maji yakikauka huwa ngumu ule mkono ile itwa majal malengelenge yakishakauka ufanya ngudi asema Fatima nimesaga kiwe nimepaza kiwe nikisaga mbegu ye eh, nikiponda zile tahan mpaka mikono sasa imefanya ngudi imekuwa migumu kwa malengelenge kipasuka kikukutaa mkono yani uchovu ile kazi ngumu alikuwa anafanya sasa kila mmoja akamshtakia mwandani wake eh na imekuja riwaya nyingine Fatima amwambia wastaqaitul qirbata na nimekuchotea maji nimechota maji ya nyumbani hatta atharat fi unuqi mpaka shingo yangu imefanya alama unajua zamani walikibeba ndoo wakifunga kama leso alafu akaeka shingoni ndoa iko nyuma imebeba kwa shingo shikilia hivi wanawake hivi ndivyo wanawake zamani kwa kichota maji ya nyumbani kwao mwanamume ametoka ameenda jihad mwezi moja mbili ameenda shamba kulima ana watoto sasa mwanamume ameajiriwa hawezi kutoka kazini akaja kukutekea wewe maji nyumbani ni wewe uchangamke kama mwanamke walikuwa kichota maji wakiweka hapa mpaka sema shingo imetoka alama kwa kuchota maji na huyu ni binti ya mtume ah binti ya mtume Muhammad sasa sayyidat nisa ahli aljanna sayyidat nisa ahli janna sasa hii ndo kazi alikuwa akiifanya kumfanyia mumewe na watoto wake sasa Ali alikomhurumia sana mke wake alimuona alivotoka maalama akampa ushauri akamwambia nenda kwa babako nimeona kuna sabi kuna mateka wamekuja wa vitani wameshikwa mateka watu nimeona wasichana watoto wadogo wakiwasichana pale nenda muombe babako akupe msichana mmoja wa kazi akusaidie kazi naona mikono imekuwa sasa imefanya malengelenge hayo wa ghairi dhalik Ali akamhurumia sana kama mke wake ndo akamwambia akampa ushauri mimi nakuomba uende kwa mtumi babako umuombe akupe mateka moja uje tumfanye mtumishi maana alikuwa hana pesa ya kuajiri mtumishi alikuwa pia hana pesa ya kuajiri mtu wa kazi basi Fatima akaona ni wazo zuri <clears throat> hilo asema hapa fabalagha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabin akapata habari Fatima kwamba mtume aliyetewa mateka na habari hiyo mpewa na nani na mume Ali asema nimewaona muombe babako akupe mmoja aye mtu wa kazi nyumbani msichana wa kazi ya nyumbani faatathu Fatima kamwendea babake tasaluhu an khadiman anamuuliza ampe msichana mmoja mtumishi eh amwomba babake amwambia baba shtakia mimi nimechota maji kadhaa eh nasaga mbegu mpaka mikono imefanya ngudi uchovu wa kazi za nyumbani na baba muona binti yake maskini na huruma amhurumia mtume sallallahu alayhi wasallam sana binti yake amemwona na maalama na nini lakini hatujui tushangae na baba khuluq zake au tushangae na binti pia khuluku zao wote washangaza angalia baba mwenye huruma na mtoto wake huruma si huruma za nde huruma za kienyeji ambao tunaona sisi ah hadithi yasema falam tuwafiqhu baba akakataa aona binti yake atakosa ajiri kadhaa pale eh kakataa kwa sababu walikuwa wao wanaishi kwa ajili ya akhira si kwa ajili ya dunia kwamba ah, haya mwili wako umekuwa mashallah maupe ukidaro na kidole utoka alama hauna ngudi hauna malengelenge kisha akhera hauna kitu faida yake ni faida gani utapata weka tu mikono angike uchoro huku kichora hii kichora hivi mikono haisi rangi wa kuchora huku na kuchora huku utakufanya kazi sio alafu akhera khasara iko faida gani utapata na mwingine mwanamke hana hina hana lolote mikono imeyangudi na imeyama lengelenge kwa kumtumikia mumewe eh na amesubiri huyu mbora kuliko eh. huyu ni bora kukuliko we mwingine <clears throat> ambao umeshindwa kuvumilia ajira kama hizi mtume akakataa akamwambia la akamwambia binti yake la <clears throat> fadhakarat li Aisha Fatima alipoona vile akajua mtu kwa mkewe mtu kwa mkewe huwa laini akaenda kwa Fatima akaenda kwa Aisha akamnongoneza bwana mwambie mtume mume wako bwana ngie mgie mgie mpaka akubali amenikatalia akaenda kamlilia Aisha na mtume kimpenda Aisha sasa Fatima anaona huu silaha ya kumshikia mimi hapa ampenda mkewe akamfuata Aisha na walikuwa kiumri hawakuachana sana Fatima na Aisha karibu rika umri wao wote madogo akamnongoneza Aisha amtietie mtume maneno mpaka akubali kumpa sasa mtume alipoelezewa na Aisha kwamba Fatima maskini amelalamikia kwa basi si ungempa jua mambo mke na mume eh mrairai mtume akasawata aimalize hii kesi aliposikia kwamba Aifa binti yake amemlalamikia mamake radhiallahu anha na mama akafikisha kwa baba ujumbe basi mtume sallallahu swalla wasallam hakuteta alitoka tukwa nguo akatoka usiku فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة لها تونل بانجي نباني عائشة كم بزل سلام آبا نمهرمي إيه، فاطمة كذا كذا <clears throat> بس تونل ببويز السلام لا ممن مفسير مكوس قوله البسيمة تسأله خادما فلم توافقه يعني هكم كوتا نباني فلم توافقه yani lam tusadifu lam tusadifu hii ndio tafsiri ya sawa nimekosea hapo falam tuwafiqhu yani Fatima hakumkuta mtume nyumbani hakumkuta mtume nyumbani akamwachia salamu Aisha fadhakarat li Aisha akamwambia babangu akija mpe salamu hizi mpe salamu hizi fajaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam mara mtume akaja nyumbani yani Fatima kenda zake mtume kisha akaja nyumbani fadhakarat dhalika Aisha lahu Aisha akamtajia mtume kwamba Fatima ameniachia salamu hizi ataka mtumishi katika hawa mateka faata asema Ali faatana mtume akatuijia waqad dakhalna mavaji'ana na sisi tushaingia kwenye firasha kulala yani Fatima na Aisha wasema eh, Fatima na Ali washapanda kwenye firasha yao wamejifinika wote wamelala wote wawili mtume akawaijia na wao wako juu kitanda wote wawili wamelala asema Ali mtume alipokuja fadhahabna linakuma tukainuka tutakumsimamia mtume amekuja mko wake amekuja faqala mtume akawashiria faqala yani fafaala qala hapa sio kusema fafaala akawashiria kwa mkono ala makani kuma tulieni hapo hapo msinuke endeleeni kulala unzur khuluq ya mtume sallallahu angalia khuluq ya mtume wetu alayhi afdalul bashar amekuja msichana wake amemkosa nyumbani mke wake amempa habari binti yako amekuja ana haja amekukosa hakusema aitwe shakuja nenda kamwite ah, ah. kama sisi eh amwambie shakuja ampigia simu ndo ameshakuja ah, ah, ah, alitoka yeye baba angalia tawadhu na unyenyekevu na tabia mzuri anamuonesha binti yake hii ndio khuluq yataka sisi tuwe nayo yeye baba akamfuata baba yeye akaenda akamfuata mtoto eh sisi hatuwezi sisi kijana tu pengine amekupita kukusalimia mkali eh jana ana adabu huyo mbona kumsalimia wewe wewe mtu mzima kwa nini madhambi gani ukimsalimia yule kijana a a kijana kijana kila kitu ah, kijana kijana ameghafilika au amepisha au mtoto umemshika hakukusalimia kesi kubwa kijana fulani hana adabu fundishwe adabu asili yao kwao hawana adabu asili yao la haula wala quwata ya wewe hujui kwamba mtume alikitembea barabarani Madina akiwakuta kina Anas wadogo anacheza akiwasalimia salamu alaykum na yeye mtume wewe nani umezidi kiasi gani hala majuz hadha ikhwan la budda min at-tawadhu al-kabir يتواضع للصغير والصغير يحترم الكبير mkubwa ahurumia aonesha unyenyekevu kwa mdogo na mdogo ampe heshima haya ndo mafunzo ya mtume wetu akamfuata yeye mpaka nyumbani kwake wamelala yeye na mume wamewaingilia wataka kuinuka ambia tulieni hapo hapo kitandani msije mimi naja mpaka Ali yasema hatta wajartu barda qadamaihi ala sadri yani alikuja kukaa karibu mpaka miguu ya mtumi kwenye yani magoti na miguu ilikuwa kwenye kifua cha Ali aliwasongelea mpaka hapa na hapa kwenye kitanda chao akakava yani si kitanda namaanisha firasha zamani watu kutandika kama godoro firasha kilala kitanda ilikuwa pia nadra kupata firasha kulingana na hadithi ni kwamba alikuwa amelala chini ndio akawasongelea mpaka miguu ya mtumi kagusa kifua cha Ali kwa ukaribu baada ya hapo mtume akamfundisha faqala akawaambia yani kama mmepata salamu zenu mataka mtumishi sio ala adullukuma ala khairin mimma saaltuma siwafundishi leo jambo bora zaidi kuliko hilo mloliomba nyinyi mmeomba jambo la kidunia mwataka usaidizi wewe umechoka na kazi za nje na wewe umechoka na kazi za ndani sasa mimi nitakuwa kuwapa jambo bora kuliko mtumishi ambao jambo hilo mlifanya itawasaidia kazi zenu huyu za nyumbani na huyu za nje nyote mtasaidika na imekuja kwenye lafdhi ya Abi Daud mtume alimwambia Fatima la u'tiki sikupi abi'u haula hawa nenda kuwauza thumma unfiqu ala ahli sufa hawa watumwa nenda kuwauza sokoni nipate pesa ninunue chakula niwalishe ahlus suffa fuqara almuhajirin wako msikitini wamelala pale ahlus mimi nenda kuwauza hawa ili mpate pesa ninunue chakula niwalishe wale ahlus karibu watu sabini na walikuwa msikitini kazi yao ni kusoma na kumtumikia mtume hawana nyumba hawana malazi mtume akawapa msikiti walale hao itwa ahlus walikuwa fuqara akamnyima binti yake kwa ajili kuna maskini msikitini nitakwenda kuwalisha hizi ndio tabia twataka hizi ndio tabia twataka sio kwamba wewe ni imamu ufutika ufutika wewe tu ufutika wewe nyumbani ah hawa ndio aima wa kuigizwa alayhi salat wasalam na kisazi yacho msikitini utakuwa kapeka nyumbani kwa kaeka weka nyumbani kisazi yacho msikitini hangata kati ya kwake ha hawa si maimamu ambao kwamba tunaozungumza sisi tuzungumza imamu sawa sawa na hizi ndio tabia anyima kwake lakini maskini kule msikitini wale hii ndio khuluq na sisi tumwambia mtume wetu ndio uswa hasana tumuigize kisha akawafundisha sasa jambo lenyewe ni hili akawaambia Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Aisha na Ali wote wawili na hii dalili kuonesha hata mwanamume akitumia hizi adhkar zitamsaidia kazi zake za nje kwa sababu mtume akumwambia Fatima idha akhadhti ukilala wewe vile una kazi za nyumbani na wewe ndio uloshtakia aliwaambia wote idha akhadhtuma nikana kwamba mtume alipata habari pia Ali alilia mgongo wa muuma kwa kuteka ndoo kisimani ni kama alipata habari pia kwamba Ali analilia mgongo wa muuma sasa akawaambia wote wili idha akhadhtuma nyinyi wawili idha akhadhtuma mawaji'akuma mukipanda firasha yenu sasa mwataka kulala mukisha kupanda kitanda yenu mwataka kulala kabla ya kulala akawafundisha hizi adhkar akawaambia fakabbir Allah 34 semeni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah mara 34 لتيني تكبيرة مرة أربعة ثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين سمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثين نتات وسبحا ثلاثا وثلاثين سمين سبحان الله سبحان الله ثلاثة ثلاثين تكوان غابي زوت ها مية ثلاثين نتات نثلاثين نتات نثلاثين نن يوم مية كويبو أتلتا takbir Allah akbar Allah takbir zi 34 alafu subhanallah 33 alhamdulillah 33 hiyo itakuwa ni 100 ukisha kufanya hivyo ukipanda kitanda taka kulala ukafanya hiyo dhikr basi ambia fa inna dhalika khairul lakuma mimma saaltuma hizo adhkar mloleta ni bora kuliko mtumishi wa kuwasaidia kazi hizo adhkar ndio itakuwa kama usaidizi na mtumishi wenu wa kazi itawasaidia kazi mwanamke ataona kazi zake ziko nyepesi na mwanamume kazi zake ziko nyepesi na ukiona wanawake wa kisahaba wamekuja kwa kushtakia kwamba tunataka usaidizi kazi ngumu ujue ni ngumu kweli si mchezo bwana watu sifikiri kama wanawake kisasa keti ze nyumbani uzurura huku uzurura huku nyumbani kuna wafanyakazi wawili watatu wanne huyu ufua huyu piga pasi huyu osha chombo huyu osha nyumba sawa ah, kupata haya sisi hatukupata tabu mimi wallahi hustajabu utasikia watu wengine kwamba oh mwafanya dini nzito dini ngumu walopata ugumu wa dini Allah warahamu washakufa Allah warahamu wale walipata dini ugumu mwanzo yaanza hakuna watu shida maisha fakr wale walipata ugumu sisi ni starehe tupu umsikie mtu leo piga kelele oh mwaifanya dini ngumu dini kwa ngumu hapana walopata ugumu wa dini wallahi washapita Allah warahamu Umar radhiallahu anasema nini wakati wa ghazwa tabuk laqad atishna yawma tabuk hatta dhananna anna riqabana satataqatta tulishikwa na kiu tulipokuwa tunapigana na Rum Tabuk Tabuk tu Madina karibu kilomita kadhaa 300 kwenda juu au eh 300 au 200 wa shay bali asema Umar mpaka tulishikwa na kiu mpaka shingo zitakukatika kwa kiu hatta inna ahadana la yanzilu ala naqatihi fayanharu fayatasiru farfu farfu fayashrabu alma una zaidi hivyo mpaka mtu uchinjangamia kwenye lile tumbo la ngamia akatoka kile choo kibichi cha ngamia akakamua akanwa ile maji utona ile maji ya kijani ule urojo wa tumbo kano billahi alaki nani amepitia haya haya kuna ugumu ah sikia watu piga makelele hawajielewi ati wao oh, mafanya dini dini si mzito sisi wale walopata uzito wa dini washakufa Allah warahamu leo sisi twala matunda yao twala matunda ya damu walomwaga hawa mababu zetu leo tunavikia dini sisi wallahi tataajab sikia watu wengine wazungumza haya maneno nataka wasome sira waangalie mababu zetu katika masahaba mpitia nini hapo ndo watajua waliopata ugumu wa dini sio sisi kwa hivyo na mimi simaanishi kwamba ni haramu mtu kuweka mfanyikazi nyumbani haa siko hiyo mbathi nyingine hatuko huko lakini tu tunataka kusema mwanamke wa leo ashukuru kwa sababu hana kazi nyingi kama ule wa zamani leo kuna mwanamke gani anachota maji Allahumma labda vijijini lakini fil ghalib maji huja mpaka nyumbani ni kufungua mfereji hivi mfereji tu kufungua hivi na utakuta bado mzivu mtu mzivu kiingia nyumba haioshwa zombo haziaoshwa e, nguo haziasafishwa na maji yakifanya hivi utoka uvivu na mwanamke wa zamani kwanza atoke ende masafa achote angate ajiatie afue anini na wallahi walifanya kwa hivyo ihmadillah wewe shukuru kama ukupata haya shukuru si kufuru neema na si vibaya kutumia neema za Allah vizuri tumia maji kwa usahali tumia mfanyikazi Allah amekupa hadhi min ni'amillah lakini isikufanye ukafanya kibri mpaka ukamwona yule mwanamume kitambacha mkono hauwezi haustahiki tena kumtumikia baadhi ya wanawake ungiwa na kasumba mbovu kwenye kitu kila kitu nyumbani amewekewa ufanya kiburi sasa kukufua hafui kuosha haoshi kuna mfanyikazi kupika wengine mpaka kupika hawapiki <laughs> salala mpaka kumpikia mumeo huwezi wallahi tataajab baadhi الناس baadhi النساء hata tabkh ambao kama tahtasib al-ajr fi utapata thawabu pia haezi kisha umsikie mwanamke kama huyu asema ati yampata shida shida huyu na maana hajui shida hajui shida wako watu waliopata ugumu huyu ni mtu haone neema Allah alompa <clears throat> kwa hivyo maal asafi shadid na mtanisamehe kusema haya kwa sababu ni matatizo twayaona leo na ni ghafla kubwa kwa nini mwanamke hashukuru neema ya Allah kwa hivyo mtume SAW akamnyima binti yake kana kumwambia wewe endelea na ugumu wa hayo maisha lakini tumia hizi adhkar zitakusaidia kupaza nafaka kuponda mbegu kuteka maji kisimani zitakusaidia lakini hakumpa asema mimi naenda kuwauza hawa mpate pesa ninunue chakula niwalishe ahlu sufa msikitini <clears throat> kwa hivyo jamaa wallahi nataka tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sisi wanaume na wanawake sisi wanaume hatukupata ugumu wa maisha aliopata masahaba wa kiume na wanawake wetu hawajapata ugumu wa maisha aliopata masahaba wa kike huno ndio ukweli tuambiane kwa hivyo kila mmoja kila jinsi mume mke yafaa amhimidi Allah na amshukuru na ashikilie hizi adhkar na kama mume wako hana uwezo kuleta mfanyikazi subiri mwanamke ambaye kwamba ndio sayida peponi ameyasubiria hayo wewe nani huwezi subiri subiri alafu leta hizi adhkar huenda Allah akamfungulia mumeo akakuletea mfanyikazi shfi <clears throat> kwa hivyo na ukumbuke kwamba kila ukihudumia nyumba yako na bwanako wapata thawabu kila ukihudumia nyumba yako wapata thawabu na mwanamume naye akumbuki kila akihudumia familia yake apata thawabu mtume sallallahu alaihi wasallam asema hatta luqma alati tadhahu fi fi imraati mpaka tonge dogo la chakula ukilitia kwenye kanwa la mkeo kamlisha upata thawabu Allahu akbar yani mwanamume afanya kazi aleta nafaka nyumbani na andikiwa thawabu kwa juu unzuru ila barakati alislam na baraka ya hii sharia ilivyo ni baraka <clears throat> kwa hivyo tuacheni fikra za kutoka kwenye makongamano ya watu ambao kwamba hawaelewi kamwe hata dini ule anakwenda kuifundisha dini pale yeye mwenyewe hayasoma ndio maana akaja akakwambia wewe fikra hizo oh wanawake wamefungwa oh wanawake wateswa kumtumikia mume mateso huyu ni jahil shekh huyu wallahi ni mtu jahil mara hambiwa ni mwanzo ameanza ni hisani mwanzo ameanza oh ni hisani ni hisani sasa waseme hisani sasa ukwambia si lazima sasa ukwambia si lazima wamekwenda wamekwenda sasa watuambia mateso mamtesa mwanamke mamfungia nyumbani apike apue nini a'udhu billah undhuru ila dhalala angalia upotofu wa inhirafu walionao hawa watu kisa watakuja kuwadanganya nyinyi na makongamano haya na haya wamekuwa wao ndio wajua eh, mambo ya maisha ndio zaidi kuliko haya ya mtume a'udhu billah yani mtume na binti yake alimfunza hivi eh aiza hadithi akaipita akajitia tongo haoni kipofu eh haoni akazungumza mambo yake ya hawa yake anayoyataka mengine ili wanawake watamarad wafanye pembe nyumbani kwao wasiweze kuwahudumia wamezao hii ni tabia mbaya walionao baadhi hawa harakiyin ambao ni hizbiyun yanshuruna fikratul ahzab adh-dhalla kwa wanawake wetu wa Kiislamu na si tu haya basi wameanza masala kupika si lazima mbona sasa wanawake wenda ovyo hawasemi waseme pia kwa sababu wakisema watashikwa wao waliowaita pale kwanza itakuwaje mlioita hapa itabidi sasa wanyamae sasa bakia basi sasa tufumbie mato haya mengine tuangalie mengine la kwanza mrakibishe mwanamke yeye mwenyewe ametoka nyumbani ovyo mrakibishe kwanza nyinyi mlianza ni hisani pia kuvaa ni hisani kustiri aura ni hisani mwisho atakuja kuambiwa pia kustiri aura ni hisani waacheni pia watoke uchi hakuna neno kustiri aura udhu billah aljamaa albid'a haianzi kubwa yanza ndogo shari huanza ndogo mu'dhamu nar min mustasghari sharar moto mkubwa huanza tete tete kidogo mwisho utaona watu sasa angalia wanavyokwenda wazi wameambiwa wasikae majumbani kutumikia majumba ni, ni hisani kutumikia majumba si wajibu ya wajibu ni hayo kuranda nje hayo ndio wajibu kwao kuwafuata wao popote kungamanapo sallallahu alafia wasalama <clears throat> في هذا الحديث فوائد أولا بعض ya kalimati za hadith ambazo tuzifahamishe maana yake qauluhu talqa min arraha arraha alatun litahni alhubub arraha ni ala ya kupazia au kusagia mbegu mbegu alatun litahni alhubub ni ala ya kupaza kupararua wengine sema kupararua si usema kupaza mbegu bisabin qawluhu bisabi asabiu alasir mateka watu wakienda jihad urudi na mateka wale wanawake kufaru hutekwa na watoto wao wakawa mateka قوله مضاجعنا البسمة قد دخلنا مضاجعنا المضاجع مكان النوم سهم ياو يا كلالا فراش ياو إلى يا كلاليا في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى تزداد وهركة هركة كلنغانا وقت الحديث دليل على ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش الحديث إي حديثي دليل لدليل على ما كان عليه السلف الصالح ya kuonesha kwamba ile hali walikuwa nayo salafu wetu min fil aish maisha mazito maisha ya tabu wa qillati dhati na uchache wa mali walikuwa ni wagumu walipata ugumu wa kimaisha na uchache wa mali Ali ya mwenyewe ni umeona hali yake Ali khalifa Rashida mubashar bil janna ameajiriwa uchota mai kisimani akinyosha lakini hali haramu hali haramu afadhali akachote maji kwa mgongo wake akinyosha mpaka umuume lakini sio kwenda kula haramu utasikia mtu leo kwambia ah eh ile kazi ya muamrisha haramu au ile kazi aliyoajiriwa ya mziwi kuswali hapati kuswali jamaa kwambia ah oh lakini nkiata ukiata kwa nini umeumba kwa kufanya kazi lata kama ile kazi inakupinga kuswali jamaa hakuruhusu mwenyewe kuswali mwambie sitaki chukua kazi yako wewe umeumbwa kuabudu kuumbwa kufanya kazi kufanya kazi imeingia baadaye baada ya ibada lengo ni ibada alafu kazi ni masala kutafuta maisha kula nani aliyokuambia kwamba riziki kwa mali fulani tu bihifu kiacha hapo huli tena uliambiwa na la Allah subhanahu wa ta'ala huwa razzaq Allah subhanahu wa ta'ala sema famshu fi manakibiha wa kulu min rizq tembeeni kazi imefungika hapa nenda kwingine imefungika hapa nenda kwingine lakini mtu asikufanye mtumwa akuachishe ibada kwa sababu hata amekuajiri abada sasa ha, tungepata hasi tungeweza ha, eh, msikiti uko pale hawezi kwenda hata ameajiriwa ameajiriwa shadallah yani hatunge sisi tungekufilia mbali nafikiri ungepata maisha kama yale hata tungekufa kamwe hatuwezi kustahimili chochote aogopa hasira ya tajiri basi kuna na hasira ya Mola wako ukae ukijua ثانيا katika fawaid وفيه وفيه أن ذكر الله يقوي البدن حديث yaonesha dhikrullah hutia nguvu mwili hadithi yaonesha wazi kwamba dhikrullah yuqawi albadan hupa nguvu mwili ukaweza kufanya kazi hata kama ni mgonjwa ukatatuka ukachangamka hata kama wasikia kuumwa dhikrullah leta subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 biidhnillah utasimama na ufanye shughuli zako hii ni wasia mtume ampa binti yake anayempenda kwa hivyo ni wasia ambao hauna shaka alafu amempa na mkwewe anaompenda Ali tuliambia nini yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu Allah wa rasuluhu na Fatima ndio kipenzi chake alayhi sasa ni wasia alompa kipenzi na kipenzi yake hauna shaka hauna shaka bora uisome dhikri hizi kwa moyo wa yaqeen sio shaka shaka ukiozeta vikari kwamba ah sijui labda zitanifaa ah hapana hapana hiyo nimesikia baadhi ya matabibu wasema hata dawa zile za vidonge zile tembe unanunua dukani ukameza ukapewa hospitali zile pia wakati wa kumeza ukiwa unashaka nayo ile dawa pia matabibu sema haitokufaa kef dawa za kisharia كيف اذكار ambayo yataka iman na yaqeen ukitilia shaka hii dhikra haitakufaa kama ambao kama pia daktari asema kidonge kwenda kinunua dukani ukitaka kumeza panadoli ile ukitaka kuimeza usipoamini ile dawa haitakufaa pia yakuluna tiba hadha matabibu wanasema inaenda sana na masala ya itikadi ya moyo pia basi na adhkar ni zaidi ya hayo mpaka uwe na yaqeen na iman alafu uangalie Allah atakufanyia maajabu gani kwenye mwili wako <clears throat> kwa hivyo الحديث دليل على أن ذكر الله يقوي البدن inapa nguvu mwili kutokana na uchovu inapa nguvu mwili kutokana na maradhi hata kama waumwa sema ya adhkar biidhnillah utahisi tofauti ثالثا katika fawaid za hadith وفيه أنه صلى الله عليه وسلم اختار لابنته an yabqa an tabqa ala haliha hadithi yaonesha kwamba annahu sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ikhtara libnatiha alimchagulia binti yake anayempenda an tabqa ala haliha abakie kwenye ile hali yake ya kawaida ipi ipi ya kumtumikia mumewe eh wala kumwambia binti yangu ah lakini hii ni hisani kazi zikizidi we tupa ni hisani hiyo bwana eh leo baba akimwambia mwana eh huyo bwana amezidi kwani wewe ni mtumwa wake pale nyumbani akutuma kama punda mpaka mikono imetoka ngudi ha mambo yetu sisi kuja kuja kwangu huku huku wewe hukukosa kitu wenu umekosa nini sallallahu alafia salam lakini angalia baba mwenye huruma na mtu hii ndio huruma huruma si kuandisha mwili umlisha binti mpaka afure hiyo ndio huruma la huruma ni kumhuru, ni kuenda kisharia inavyotaka haki inavyotaka hiyo ndiyo huruma Allah ndiyo rahim kwa waja wake na nendo aliyotuwekea sheria hizo kwa hivyo wewe unaimhurumia mwanamke sana kwamba oh kazi za nyumbani za mlemea basi watatumfanyia ni hisani si wajibu watatumwambia ni hisani ujifanya una huruma sana mrongo mrongo mwenye huruma Mola wake alomkalifisha yale Allah ndio ana huruma kuliko yeye kwa hizo huruma zako tia mfukoni mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam kama kumwambia Fatima asifanye vile na mikono imefura kwa ngudi eh kama hilo ndio huruma angemwambia binti yake anayempenda mimi nashangaa watu wazungumzia maneno mengine utatahajabu Allah fina hadhi la hadith ambazo ni hadithi sarih ziko wazi udhu billah naam mtume aliridhia msichana wake abakie kuchota maji abakie kusaga kupararua kunde na, na, na, na nganu abakie kuchoma mikate bali imekuja kwenye lafu nyingine alikuwa kichoma mkate mpaka uso kimfura maana ni zile tano za zamani ni ainame bandike mkate na umvuke mpaka uso wake maskini ukibadilika rangi na mtume amuona huyo alipopata harara mpaka uso umetaghayyar na hakumwambia binti yake wachana nayo au akamshukua Ali akamwambia wewe bwana ninakupa binti mimi ushindwa kumwekea mfanyikazi bwana testa mfanyikazi bwana huu si hakumwambia hayo yote hizo ni lugha zetu eh lete mfanyikazi au hutaki basi hivyo bila shikalam hadha sasa yule mwanamke kazi yake kule nyumbani akae tu ale alale afure asishughulike kazi yote na ndio maana maradhi yamejaa sasa hawana kazi kitizie huu hufanya hivi taharaka ya khe taharaka ya binti taharaka ya ukhti هذا أصلح له إتكون فعيشة في الدنيا إتكون كما مزوزي يكو تكون نصيحة مزوري إتكون فعيشة آخرة وتبت ثواب كتوميكيا نيومبا يكو وإلا متكان نما نكو فيمبا هكونا فايدة يوت <coughs> أنه صلى الله عليه وسلم اختار لابنته أن تبقى على حالها ولم يعطيها الخادم نهاكم بمتميش بنتياك وأعطاها badila alimpa badali ndiyo hakumpa mtumishi alimpa badali iliyobora na badali iliyobora nini dhikrullah hakuna kama dhikrullah subhanahu wa ta'ala hakuna kama dhikrullah subhanahu wa ta'ala wewe jaribu wallah jaribu kwenye maisha yako saa zote jifundishe mdomo wako saa zote mdhukuru Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu kariri wallahi utaona maisha yako yamebadilika kiasi kikubwa wallahi utaona baraka ya ajabu mimi nimepata habari ya wengine ambao maisha yao walibadilika kabisa nimeelezewa ahwali zao mina ulama wallahi faqu wanavunia sasa hayatan tayyiban asema mimi saa yote alhaj bidhikrillah kila nikipata faragha subhanallah alhamdulillah soma qurani au mdhukuru allah asema maisha yake ame, anaona mambo ya kimaajabu havi ataka haja yote duniani wallahi Allah mfanyia yuwashangaa mwenyewe yuwashangaa huyo alim ni yuwashangaa mwenyewe ni imamu wa msikiti mwingine maka al-mukarrama yataajab kila kitaka haja yake aona Allah shamfanyia ايش السر في هذا كان يذكر الله كثيرا كثيرا na wewe jaribu wallahi utaona mabadiliko nimekulia kiapo na utaona tagayur khalik tadhkuru Allah kul waqt kul waqt utaona Allah amekurahisishia mambo mengi yaliyo mazito naye من الفوائد رابعا katika fawaid za hadith وفيه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم اختار لابنته ما أحب لنفسه mtume alimtegulia binti yake lile alilichagulia yeye mtume SAW sallam ikhtara libnatihi alimchegulia binti yake ma ahabba linafsi lile alilopenda yeye lile alilopenda yeye ndilo alilomchagulia binti yake na hii ndio nasiha umpendelee mwenzako na uipendelea wewe nafsi yako hibba linnas ma tuhibbu linafsik mtume alipenda lipi hilo alilopenda mtume lipi ndio akampendea Fatima Allah alimchaguza alimtuma malaika akamwambia chagua wataka nikugeuzie majabali yote mali hii na dhahabu au watakuishi kuishi maisha ya fukara mtume akasema nini akhtaru ashabi ajuru yawman wa akul nitakuishi kuishi kama masahaba zangu siku moja nile siku moja nipate njaa hili ndio alilochagua mtume alipokhiarishwa na Mola wake na ndio hilo hilo alomchaguza Fatima akamwambia stahamili ngudi stahamili kutoka alama za shingo stahamili kufura kwa moto uso lakini inda Allah ma inda Allah kesho akhira utarokota thawabu nyingi sana hii huduma unaopeana hapa nyumbani haiendi patupu utaipata kwenye kitabu chako cha hasanat hilo ndilo lilomchagulia Fatima binti yake eh na hii inaonyesha namna gani baba yatakikana awe nasih kwa binti yake uhodari sio kumchochea binti yako avunde kwake huo sio uhodari baba mama amtie maneno msichana mpaka avunde kwake apate talaka atoke huo sio hodari wala hiyo sio huruma hiyo sio huruma huruma ni hii ni kumfundisha astahamili tabu kwa ajili ya akhera kesho huyu ndo mama au baba mwenye akili wallah angefanya kama mtume kwani mtume hakuzaa watoto wetu ndo utungu sio mtume pia sikia uchungu binti yake lakini amemwambia stahamili taabu hii kidogo kesho utapata makubwa huyu ndio baba na sisi atakatuige mifano tuwe mababa kama huyo mtume wetu alayhi salam utakuta baba mama na binti mahali ameoleka kila siku fitna atoka bwana kwani mkosa kwako wewe alikuja kutoa hapa bwana rudi hapa kalam fadhi maneno mabaya ambayo kwamba hayaoneshi kwamba washukuru neema ya Allah kwa hivyo mtume alimfundisha binti yake atahammul wasabr kubeba na kusubiri shida ile ya maisha ya ndoa mwanamke asione kiolewa ndio kula raha tu pana pana lazima kutakuwa kuna masaib na lazima mama muunde mapema kuvumilia baadhi ya mambo la budda maana ni maisha lazima apitie mwanamke lazima apitie mwanamke bila shaka rabian ya nne au ya tano wafihi faida ya hadithi vile vile itharu ahli alilm wa talabati alilm fi nafaqah ala ghairihim idha kanu fuqara hadithi yaonesha kwamba itharu ahli alilm kuwatanguliza wenye elimu wa talabati alilm na watangulize wanafunzi wa ilmu fi nafaka kwenye kutoa chakula kwanza wape wenye ilmu kwanza watangulize wao ala ghairihim kuliko kuwatangulize wale wengine kuliko wengine wasokuwa na ilmu au wasokuwa wa talab idha kanu fuqara wakiwa wote maskini ndio kunao maskini wengine wako lakini katika maskini kumpa talib ilmu aliye maskini ni aula kulimpa kuliko kumpa maskini ambao si talib ilmu ndo maana yake angalia hapa <clears throat> mtume sallallahu alaihi wasallam alipoombwa mtumishi na binti yake akakataa akatoa sababu gani nina ahlu sufa pale wankaa msikitini kazi yao husoma tu sikiza hadithi kwa mtume akihifadhi na mmoja wao ni Abu Huraira alikuwa hapo kwenye ahlu sufa akawatanguliza wale walio msikitini wanaosoma kwake akasema la sikupi wewe binti yangu sitokupa nenda kuuza hawa niwalishe wale mwanzo kuliko yeye kwa ulama wakachukua faida hapa kwamba ni vizuri katika kutoa nafaka au sadaqat kutanguliza tulab alilm na ulama kuliko wale wengine kuliko wale maskini wengine kuliko wale maskini wengine kama mtume alivyotanguliza ahlus sufa kuliko binti yake kama mtume alivyotanguliza ahli sufa waliokaa msikitini wajifunga tu kusoma na kuhifadhi hadithi zake akawatanguliza wale chakula kuliko kumpa binti yake <clears throat> خامسا أو سادسا كتك فوائد وفيه إظهار الشفقة على البنت والصهر حديث يتفندش تونيش هروما شفقة هروما tuoneshe idharu shafaka kudhihirisha huruma ala albinti mtoto wako wa kike kuwa rahimu naye zaidi wasihri na mkweo alokuolea ule binti yani umhurumie ule binti yako zaidi kuliko mtoto wa kiume yeye mwanamume dhaifu si kama mwanamume sasa ambiwa wewe baba kuwa na huruma zaidi na msichana wako maana dhaifu alafu yule alooa msichana wako pia pia umhurumie naye ambayo ni sihra huitwa mkwe pia mhurumie kama unavyomhurumia binti yako na hii ndio ilikuwa hali ya mtumi na Ali na Fatima kwa hivyo hadithi inaonyesha idharu shafaqa ala albinti wasihr hatta atahuma haythu haythu atahuma النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهما وجلس بينهما mtume aliwafuata yeye hakuwaita alitoka kwake akawafuata usiku mpaka mtume akaenda akakaa baina yao akakaa kabisa hii ni heshima kubwa amempa Ali ambaye ni mkwewe na ni heshima kubwa amempa Fatima ambaye ni binti yake na huruma amewahurumia kwa ile uzito wa kazi huyu kazi zake za kuteka maji ya muumiza na huyu kazi zake ya kuteka maji ya nyumbani na kusaga mbegu almuhim sharia kusema hivi au hadithi kumonesha hivi ni kwamba mara nyingi mtoto wa kike dhaifu khilqa yake dhaifu akili yake dhaifu dini yake dini yake pia dhaifu huyo ni kuhurumiwa zaidi kuliko barobaro maana barobaro aweze kujitetea hata kidhulumiwa ako sawa yakhtalifu alwada wazi kwa hivyo aambiwa mzazi awe kama mtumi namna gani alivyomwendea mpaka Fatima kwake akamliwaza akamfundisha adhkar akamhurumia na Ali ambaye ni mkwe hiyo ndio inavyotakana kwa hivyo umuheshimu na umhurumie ule binti yako na ule alokuolea binti yako umpe heshima senda ukamtusi ukamtukana ukamkosea heshima kwake au kwako na yeye tayari ni mke wa binti ya, ni mume wa binti yako wallahi ma fi haya baadhi الناس hawana hata haya hana tahaya hakuna sababu yote tena ambao ngaa kuna sababu ya kisharia utazungumu. hakuna sababu yoyote eh la ma yambari hatha. Wa ma yasluh min alfawaid vile vile wafihi anna man wadhaba ala hatha adh-dhikr qabla an lam yusibhu al-i'ya Wafihi. وفيه حديث يونيشا kwamba أن ala hatha على Atakai kudumu. Atakai kudumu. na hii dhikr kabla naum kabla hajalala kila usiku anaisoma kabla ya kulala hizi adhkar lam yusibhu al-i'ya hatoshikwa na ajizi al-i'ya ni ajzi na ulemavu na uvivu au utakuwa mvivu inshallah ukisoma hizi adhkar kabla ya kulala lidhalika ali radhiallahu anhu asema sikuwahi kuziacha tena hizi adhkar mpaka kufa kwangu mmoja akamuuliza hata lailata sifin mpaka usiku vile vita vya sifin wewe na muawiya yani akamwambia mpaka usiku ule sikuiacha hata laila sifin pale isoma idhika na vita na, na nini lakini hakusahau ile dhikra amemtuma mtume sana haangalia <laughs> sasa huu wasia wetu leo tuambia neno ukweli nani atautekeleza huu ah sisemi hakuna alkhair mawjud fi ummati Muhammad lakini qalil ni wachache leo baada ya kusoma hii dhikri wataishika mara ushashuka uchofu mara ashachoka mara leo hivi mara hivi eh Sa, ukisema kuna dharura leo siliacha dhikara nitaleta kesho dharura hazitokwisha wewe jipinde kisabuni na ujikaze silali mpaka nilete dhikara kipanda kitanda leti biidhnillahi ta'ala mwisho Allah atakusaidia utakuwa nyepesi kwako fihi katika fawaid za hadith fihi adamu muqata'ati albinti ba'da zawajiha ni makosa kumkata msichana baada ushamuozesha angalia mtume akona sila akona mafungamano na binti yake mpaka shamuozesha mpaka iwamuingilia kwake na usiku iwaenda kwake na usiku kumtembelea kumuuliza kumliwaza kumfundisha ilmu ya adhkar kumwambia au kusikiza haja zake akiingia nyumbani ni usiku Aisha amwambia Fatima toka hapa kutefuta hapo hapo alitoka akaenda kwa, kwa binti yake nyumbani kwake tena na usiku kumsikiza kwa hivyo baada ya kuozesha msichana haina maana alaka yenu ishakatika hii ni mila miovu walionao baadhi ya jamii mila mbovu kabisa adamu muqata'ati albint baada zawajiha kama yafalu baadhi الناس baadhi الناس wanajahilia atikisha kumwozesha binti yake hakanyagi kwake hakanyagi yule baba yule mama hawezi kanyaga nyumba ati mke msichana wake ameolewa kule ati ehende mila miovu kabisa ya kijahilia hii ni mambo ya kijahilia mtume alikuja kuiondosha haya wewe na mtume nani bora labda utuambie wewe basi au oh, si uzuri utasema ah, ah si vizuri bwana kimila sisi mila mila ni mila ni mila ya Ibrahim alayhisalam hii ndio mila tunayojua ya mila nyingine hatuna haja nayo mila ya Ibrahim tulimba tuifuate tabi'u mila ya Ibrahim hanif hii ndio mila tutakayo mtume salam hakuonesha kibri yani amaanisha ameonesha tawadhu ameonesha nini tawadhu alikuwa nayo akenda wewe uwezi kutoa kibri chako wewe hauwezi kutoa kibri chako ukatanaza ukawa mutawadhi ukaenda ukafanya kama alivyofanya mtume wako alayhi salam eh hizi ni khuluq atakatugiza jamaa hizi ni khuluq atakatugiza kwa hivyo hata kama umemwozesha haina kwamba ni haramu basi ufai tena kwenda la hada ma lakini la mane kupunguza kwenda au kwenda mara kwa mara au labda kuna sababu maalum imekufanya usende kama mwanamume hataki uende au mambo mbale mwanamume mkataza mke wake usende asije hapa wazazi wako au kuna fitna wakenda wale wazazi inatokea inafanyika hai itakuwa sasa kukatazwa kwa sababu zake hasa lakini al-asl mtu hafai kumkata binti yake baada ya shamuozesha kwamba hamuendei wala hanini majuz ya mwisho ambao nitakomea wafihi ya jawazu an tashtaki albint وفيه جواز أن تشتكي البنت لأبيها يجوز بنتي كشتاكي كباباك ما تلقى من الشدة تاب ونيباتا إلي بابا مسيدية لذلك فاطمة mtume hakumkemea kwa nini wanishtakia shida zako la hana mwingine ana nani mwingine zaidi ya babake kuja kumlilia na kumshtakia shida zake babake na ndio maana alipokuja kwa mtume akamweleza shida zake baba hakukasirika wala hakumwambia tabia mbaya waje kunambia nini la la la kwa hivyo yajuzu saa nyingine binti akihisi tabu na shida kikweli ya maisha kutefuta wazo kwa babake na kutaka usaidizi si kwamba nkuja kumshtaki mume hamtaki ha wala mume hunitesa wala ameniweka maisha haya ha amekuja kutafuta usaidizi wa mawazo kwa babake basi yajuzu sio kuja kuleta fitna kumfitini mume la maana yake ni kuja kushtakia kikawaida taabu anazozipata na kutafuta suluhu kwa babake yajuzu msichana kufanya hivyo mtume lam yunkir ala fatima mtume alayhi salama kumkemea fatima kwa kueleza shida zake wayajibu ala alab na ni wajib sasa kwa baba baada ya kushtakiwa an yakuma bidaurihi asmame acheze dauri yake asimame atekeleze jukumu lake la kumsaidia ule binti ikiwa ana uwezo ikiwa ana uwezo kwa sababu saa nyingine msichana anaweza kuleleka mazingira tofauti kwao mathalan ufanyiwa kila kitu ile msichana mpaka kupikiwa upikiwa fanye kazi ya kupika kando fanye kazi ya kufua mfanye kazi ya kumpigia pasi wa ghairi dhalik sasa ametoka mazingira hayo kwa babake amekwenda kwa mumewe yeye ndio afanye kila kitu yeye ndio apike ndio aoshe ndio apige pasi ajue mwanamke hayo majukumu yamngojea mbele huwezi kuelewa na mume kama babako kuelewa kufanyia babako uweza kupata mume tofauti sasa ukipata mume tofauti haina maana ukatae ndoa beba tahammal beba subiri na ukilemewa hakuna ubaya kutaka usaidizi kwa babako nisaidie kadha nisaidie kadha wanipa mawazo gani la maana lakini hakuna ruhusa kukataa kusema mimi sitaki tena siwezi tena maisha haya na mumeo la la la hadha mayambaghi wama yasluh na ndio maana Fatima hakusema hivyo wala mtume hakumchochea kimbie alimsubirisha akamfundisha adhkara ambazo zitamsaidia kwa hivyo ndio saa nyingine mtu asemwa oh lakini huyu hakuzoea mazingira hayo kule alipoolewa kule kwao alikuwa kifanywa kila kitu ndo sasa afanye mwenyewe hakuna tabu ndio akienda kwao aendelee kufanyiwa hakuna shida akienda kwao kushinda mwache aendelee kufanyiwa akija kwake ni afanye mwenyewe hakuna namna ingine hadha hu kwenu fanyiwa kwako fanya Allahumma au mume mwenyewe akiwa na nafasi atakutafutia usaidizi mambo mbali ya mtumishi au ghairi dhalik ya mwisho ambao nitamalizia wafihi annahu idha nasiya hadha dhikr awwal al-layl mtu akisahau mwanzo wa usiku kuileta hii dhikr akasahau akalala thumma dhakarahu akhira usiku ameinuka tahajjud taksali qiyamul akakumbuka ah mimi sijaleta zile subhanallah alhamdulillah 33 sijafanya kabla ya kulala basi yakuluha aziseme saa ile ile hata kama ni nusu nusu usiku au ni thuluthi ya mwisho usiku zilete saa hiyo kwa nini lianna ali rawi alhadith aliyopokea hadithi ali alizisahau usiku wa sifin kwa sababu ya vita mambo ya jihadi mambo ile vita ile fitna zile vita zilizotokea akao usiku mzima ali mashughuli ya jeshi kupanga mambo alipoamka usiku thuluthi ya mwisho usiku alipoamka ndo akakumbuka hakuzileta mwanzo usiku akazileta na hii dalili ikoonesha yafaa kwa sababu yeye ndo alorawi hadith na yeye ndo anaelewa zaidi kumliko sahaba mwingine ambao hakurawi hii hadith kwa hivyo rawi alhadith siku zote ndio anaelewa zaidi hadithi yake kwa hivyo akisahau kuileta hizi adhkar mwanzo usiku akishtuka nusu usiku au thuluthi ya mwisho usiku azilete asidharau azilete madamu alfajiri haijatoka madam alfajiri alfajiri ikitoka khalas alfajiri ikitoka huwezi tena kuzileta kwa sababu hizi ni adhkar zinaletwa usiku sio asubuhi naktafi bihadha alqadr takomeka kwa hapa insha Allah taala